وسن بسنته الى يوم الدين bayan kai uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha daya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu sha takwas wanda ya dace da tara ga watan bature watan daya shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tare Haji idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta arba'in da ɗaya a wannan sura mai albarka suratul ibrahim wato daidai inda muka kawo addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam karshen abin da ya faɗa ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab yace ya ubangiji kai man gafara ni da mahaifana guda biyu wa lilmu'minina da sauran mu'minai yawma yaqumul hisab wato a ranar da za a yi hisabi to wannan addu'a da annabi Ibrahim alaihi salam ya rinka yi ga mahaifinsa ya yi har kafin ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa din nan fa wato bai cancanci ai masa addu'a ba daga baya bayan ya fahimci cewa mahaifinsa bai cancanci ai masa addu'a ba don abokin adawar Allah ne baya son musulunci sosai daina to shi da kan Allah ba da labari a cikin surtu tauba wa ma kana faru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa dana iyyah فلما تبين له انه عدو لله tabarra alim inna ibrahima la awwahun yayin da ya bayyana gare shi cewa da mahaifinsa abokin adawar Allah ne bar alim sai ya barranta da gabarin sa ma'ana ya daina masa addu'a wannan sai zama cewa dukkan mutumin da aka samu tabbas na mutuwarsa a wajen addinin musulunci wato yana kafirci kenan to ba za a masa addu'a ko a ce za a yi masa istighfari ba yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyu kenan ko بدل الله تعالى ولا تحسبن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله كذلك كذلك رمالي الله تعالى ذاتنا ينعم الزفلة أما يعمل الظالمون ينظر إذا أجلت الظالمين في حيكة وأنا ظالمين كذلك أوقع الله بيسلبا وبنجي تعالى يا سلي ومين أشياء يدوك حيكا القوة يقوم أجلت قوة يفتح قوة أجلت قوة يا إيه سيكون ذلك الكامل da azaba a nan don wata hikima ne inna ma yu'akhiruhum sai dai Allah ya mutu jinkiri bai kama su da azaba ba ya yi mutu jinkiri ne li yawmin tasqatu fihi al-absar dan wani yini wanda zai zo wanda tasqatu fihi al-absar ganne wato ainihin za su bude gaba daya duk wanda ya gode ido ba zai yi tsawa ba saboda duk tsoron abin da zai faru a ranar tashin kiyama Allah zai ce dan adam da kada kunta fi ghaflatin min hadha فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد جميل كيوم في ما جنين كيفي ما حديدك يقويوا غريبا سيدي خاضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم غوايا mutu'in za ka ga mutane suna sauri don tsayawa a inda za a yi tsari kowa aka bude kasa aka bincike kasa kabarin kowa ya tsage ya fito kowa na gaggawa zai zo wajen da za a yi tsayawar kiyama shi ne na suna masu gaggawa muquli ru'usihim suna masu kada su zuwa sama la yartaddu ilayhi fa ilayhi tarfuhum wato ganin su idan ya sama ya yin saukowa kasa saboda jin tsoron abin da zai faru a wannan rana wa afidatuhum hawa zukatansu babu komai a ciki ba abin da ka aikata da za ka iya haddacewa saboda jin tsoro duk wani mai sani ya manta saninsa ya manta abin da ya sani a da afidatuhum hawa bi na sadiyatul da aka lafi sun zanto tamfar suna san ba kuma ba san me suke duk wannan zai faru ne saboda rikicewar ranar da suke ba saboda an hankalin ba karami bane ba yawma tarawna hatta zahabu kullum murdi'atin عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد abin da yake zai sa ka ga cewa mace tana shayar da ta manta jaririn ta to ai ka san ba karamin الناس يوم يأتيهم العذاب na mutu wannan ranar ku korata Allah tun a yau su yi tanadi tun a yau kafin zuwa ranar domin a wannan rana ko yi kudu da zina bala waɗanda suka zalunci kawunan su sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mutumin da zai zalunci shi shine mutumin da ya kafirce ma Allah mutumin da ya ma Allah tawaye to wannan zalunci na farko kenan mutumin da yake biyar Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib ka dan yi mana jinkiri zuwa ga wani lokaci na kusa wa ya fara musulunci biyar dan su imani a fara musulunci goma ko kwata dan su imani duk rayuwar da aka baka ne gidan duniya mai tsawo shekaru arba'in shekaru hamsin ko sittin ko saba'in mutum ya mata yanzu mun ci biyar ne nema a baki ne ya kalmar shahada mun ci biyar ya yarda da manzancin manzanni gaba daya akhirna ila ajalin qarib in da ka je zuwa wani lokaci makusanci ni jibi da wata don mu amsa kiran da ya mana wa nattabi rusul da mu yi biyayya game da manzanni da aka turo mana abin da za su riba kenan sai Allah ya ce a wannan takunu a kasantum min qablu zai ta mala'ika da ka masa tsawa a ce a wannan takunu a kasantum min qablu shin da san da ku kasance kun yi rantsuwa ba ma lakum min zawal cewa ku ba ba ba ku ba ku da wani rikin duniya wato kun mai da duniya kamar wani wuri na dindindin kun ma mutum ya mutu to ya mutu kenan ba za a sake tashi shi ba in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar kuka ce rayuwar duniya ce yanzu a ce mu mutu sannan a tashi ba zai yiwu ba wa ma na illa ad-dar ai ba wani Allah da ke karfin rayukan mutane yau da gobe ce take sa a kowa ne yau da gobe ce kuma take sa wani yau ya ad-dahriyun ma yuhlikuna illa ad-dahr haka suka ce to shi ne Allah zai tunatar da su a wani tasuru a kasansu min qablu da kan ba har nan zuwa kuka yi ba kuka ce malakum min zawal ku shi kenan kun zo kenan dindindin da za a sake tayar da kowa ba za a gutar da ku ba أو أولم يعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي في دنيوك أم لا يتقوبا نعلمكم أولم نعلمكم مباطر أيوان يتوبا شكرو ثلاثين شكو شكرو أربعين كتما دعاكا إذا من مولا أيوان ما يتذكر فيه من تذكر إذا من لم يتذكر وأذيات ما تتعد يدو أذيات إذا وجاءكم النبي كم من وأذيات mai wa'azi shi ne annabi ba wani mutumin da ya bi annabawa fasahar sai waɗanda suka kogane ilimin su gwargwadon yadda ka kwantata daga cikin fuskar annabawa na ilimin su gwargwadon yadda za ka samu basira da hikima wajen isar da sakon musulunci ga mutane gwargwadon yadda ka jahilci wannan gwargwadon yadda za ka hau zama ba gidaje ka zama dole a ita rigima da shi da zarar ka bi annabawa kusan sauƙi al'amari bayan duk an mutu wannan sai kuma Allah zai da su وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم إن زونا cikin gidajen waɗanda suka zalunci kawunan yanzu duk inda gidajen mu ke ciki duk inda kasuwannin mu suke da inda ofisoshin mu suke ai gidajen wasu mai ada ofisoshin wasu mai ada dandalin shakatawar wasu mai ada sun mutu sun zama kabar kana babu shi babu labarin kuma mu yau sai muka zo muka mai gurbi su muke shakatawa a gidajen yadda su ma suka shakata a da in zalunci suka yi wannan zalunci bai dawo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 جل جل لا بارك إلا بالله ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا أقول لهم تقولوا موسى ومنهم من أخذته الصيحة أقول لهم تقولوا ملائكة يساوى سكنوسي ومنهم من خطفنا به الأرض أقول لهم تبيعي في تفاجئ ومنهم من أغرقنا أقول لهم في أتكروا وما كان الله ليظلمهم بان Allah ne zai walakin kanu anfusahum yuzlimun su ne kai kasance suna zaluntar kawunan su yanzu duk gidajen waɗancan da kasuwannin waɗancan fili yau wuce zalunci suka Allah ya nakar da su to mu kuma sai mu gaba da yi mu ɗauka cewa za mu da wani abu zai yi ba وتبين لكم كيف قال النبي وضربنا لكم الامثال kuma mun buga muku misalai daban-daban da cikin alkur'ani wanda za su jawo hankalin mutum zuwa ga gaskiya waɗanda abin da ke nesa su jawo maka ci ya zanto a kusa وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم ubangiji ta ala ce wata makaru masarfa hakika sun kulla makin su su su kafari dangane da ya ya za su yi su ne kankan da yaya za su yi su hana mutane karban addinin musulunci sun kunna wannan makircin kala kala sun yi yi waɗansu ce a kashe shi waɗansu ce a kaure shi waɗansu a kori da gari wa in yi haka da dukkan lalzina kafaru su jiko yi yusrifuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankuru Allah kari makiri shi ne nan wasu kadu makaru makaru sun kulle su kuma kirki yaya za su yi su sun hana musulunci ci gaba wa inda Allahu makruhu duk ma kirkin da suke kuma yana karkashin ilimin Allah da ganinsa da jinsa duk abin da suka yi ya kare kuma shi ya san yadda zai samar da bayan sa mamane daga dukkan makirkin da suke wa in kana makruhum li tazula minhu al-jibala ko da wannan makircin nasu ya kai girman da zai kusan da zuwa su daga inda suke to ba su isa su cutar da musulunci da shi ba wannan suka ta a ah, wa in kana na la tazuru da al ba girman su ya kai matsayin da da dutse suka wa masu sun kuyi daga inda amma sun yi annabawa su karkara ba saboda Allah ya ce wa yankuruna هو ينصر الله والله خير الماكرين shi tana kulle makirci cutar da annabi cutar da musulunci Allah kuma na kulle dabarar da zai samar da annabi da duk wanda suka yi imani tare da shi karshe sai kai ya koma kan makirciya ma'ana makircin da suka yi sakamakon ya koma kan su sai Allah ya فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله Allah ta'ala mukhlifa wa adidin rusula zai kafa alkawalin da yawa manzanni yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun كتب الله لا إلا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنا تنكر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأجحاد الكون من الناس فقط ولكن الذي وليس ابو الكون الذي هو ان بابا بيجي يا جيادري هي تلك ان بابا يا جيادري هي تلك مريم إنهم لهم منصورون سوء الله أعطى مسيطني أن توحين جندا لا لهم الغالبون لنجنا مقعدكم بكل فرح لنجنا أن مقعدكم لنجنا بكي الذي يتيه بلا أن يبارك أم جانبه تشيني أن لك تتوافر فقط الماء من يتيه واشي أن لا يتابع الخير من يوم الزمين إن الله عزيز الله مرء ويني بعد ذلك يجرسك ذن كتاب ما أبو تنقوكم فانتاني بأوتن لكتب سوتا بباينك duk wanda suka yi yunkurin cutar da wani bawa cikin bayan Allah to sai Allah ya ɗauka wannan bawa fansa duk wanda suka yi kokarin yi wa mutunci zagon kasa sai ya kasance wato an mai da mutum ya kasance يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض ranar ɗaukar farko kuma shi ne ranar da za a canja wata kasa zairar arzi ba wannan kasar da muka rayu a kanta ba ba a kanta ne za kuma a yi lissafi ba to baddalin arzu zairar arzi wa barazu mutane za su bayyana lillahi wa sama wa ha kuma za a canza sammai wa barazu mutane za su bayyana lillahi wa ilal qahar ga Allah kadaitacce kuma wanda yake mai rinjaye cikin al'amuransa kasar nan ta shirya zai zama ta wasu sabuwa ce daban wanda ba taɓa saba wa Allah kan ta ba a kan ta ne kuma za a yi misali saman nan gaba ɗaya zai zanto babu ita ya zanto ita ma an canza shi kenan mutane kuma gaba ɗaya kowa zai bayyana gaban Allah ba wanda ya ce ba shi ba inda mutum zai je koya yadda kasan wato ainihin mutuwa ba baka tsere mata ba to haka farfa zai kawo ba za ka tsere mata ba wato kamar alama na cewa idan mutum na ganin zai iya ko ya cikin taro a kiyama kar a gaishe to ya zan so ya so ya cikin taro a nan wurin mala'ika mutuwa bai gaishe a yi ta neman a ji kan kasuwar ba ganci ba a ba ganci ba a ji kasuwannin kawai ya fara na ya koyi cikin wani daji to in mutum har ka zai iya koyawa mala'ika mutuwa ba to ba zai iya koyawa Allah gobe kiyama ba to ka ku mutu ai ba wanda ya saurin ta in ta zo an daina yawo dan take ko ko ba babu jin kai da kawo ba ta tare sai da ciwo ita ba tare da lafiya ba ko ya mutu ko babu inda mutum zai je koyi mata to haka a kiyama kowa sai ya bayyana gaban Allah dan kuma sai sai a cikin cewa mutum ne yayi to kuma lokacin wani kan zai tsarin da to wai ziyara idan an tara mu a nan gurin wai zaman da muke ma an zamu ratan lokaci ma da an zamu samu ibada ya ta saba sun na bai da hukun da bisu illa akra masu bin shi ba wanda daga ta kwana goma ko muke a gidan duniya التي لا أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والمدير تعيين في أشياء وقنا جوه وده كمان بنفسه في أوعى في أشياء ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون دراسة ولا سوى أعطيك duk tattalin nan da suka yi da duk shakatawar da mutane suka yi awa ɗaya ne mutum ya manta da dukkan wannan gaba daya ko kuma na yaka karanto masa ko kuma Allah ya sana masa kuma shi da kanta ba shi takarda kuma ya karanta ya gani ikra ka baka tababu da suka yi ma alaika hasiba ba shi takarda ya karanta ya gani ko masa وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم ينقط عن وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين أولا رانا ذاك جمع سلسي سوري المجرمين يومئذ أولا يلي مقرنين في الأصفاد mukarramina suna haɗe da juna wato abin da ake nufi da mukarramina kowane tsawaza na masu laifi hajjin su daban kuma wajen tara su daban taron yanzu da mukami daban taron barayin zaune daban taron masu kaza kaza daban mazinata daban mashaya daban masu girka daban yan bid'a daban فالمجرمين يوم يزن مقرنين duk an haɗa su da juna aji aji fil asfar kuma suna cikin mai kowa an daure kowanne a daure shi shi ne Allah da ke kuhshira allazina zalamu wa azwajahum azwajahum bi ma'ana asnatahum su masu laifi ku haɗo su su da dangin su masu aikata laifi irin nasu ba wai azwaj matan su zawj alaina al-asl wan nawr wato nau'in kowane laifi wurin tsara za a buta wannan laifin daban shi ne sai ka gasu mukarrami da a haɗa da juna shi da asufa da suna cikin mari a tattauri sarabiruhum min qasrani sarabiruhum tufafin da ke cikin su in riga ce in ma ya ce musu min qasrani da farar wuta aka yi wato kamar sinadarin ba wai na auduga bane ba na tsiki bane ba ba na roba bane ba a farar wuta kamar wuta kuma wani sinadari ne mai saurin karɓan wuta idan ka karta masa a yana da karfin saurin karɓar wuta kuma sama da komai to shi za a sa musu da idan an sa su a cikin wuta su samu ya fara konewa da nan zafin da ke da bikin su Allah ya tsare mu shi ne yin kasira karar wuta wa tarrika wujuhahum na wuta za ta lullube fusakun su sai da ba za ka iya da wancan wanda wancan wanda ne wancan wanda ne sai ba a lokacin da Allah ya yi izini da yan kallo yan cikin aljanna idan mutum ya samu tsira a cikin aljanna sai ya tuna cewa aiko da a kowane sa ya yi ya yi ya koya masa aikin banza ya yi ya yi ya koya masa kashi da mukami Fata za ku rayun zaune tun da ya yi yaki shi sai ya ci shi kuma wancan ya tafi haka san gudun sai ya tuna da shi yanzu an yi misali da zai ta cikin aljanna da za ba shi labari a yi yana wuta ya zai sa ce al'antum masari'un idan kana so ka leka akwai windo da za a buɗe sai ka leko da me ke faruwa idan aljanna za ce hal antum mustali'un za ku leko ku gani fattala fara'ahu fi sawa'i bihi yana leka wata wundan nan daga nesa sai ya hango abokin sa a baciyar wuta قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المغضرين يقول والله قولا كيف كأنك الدنيا ba dan ni'imar ubangiji na ba da yana cikin wadanda za a su da su a sauran kir wato na yana mara bisa a ko sauran kir ta halakar da ba dan ni'imar ubangiji ba da ta gama duniya a kuma na mai kai da karanta cewa wai za a mutu ba duniya kawai mutum da zai ta shagon sai more amma maganar za a yi misali wannan ba ba haka ba ne ba to ka ga nan gurin duk abin da ke nuna wa ta kai sai da zai samu mutum a ranar tashin kama da haka duk walwala da ke cikin sabo shirme yanzu ka tuna duk gadon da kake jiya ko shekaran jiya a yanzu a kan harkar ka baka jin wannan tantanan wanda ka jiya ko shekaran jiya in a je ka zo a wani wuri kayatacce da lambu da sarki da kuma wato ainihin sun kayi suna muku kuka kana jin daɗi yanzu lokacin da kake nan gurin ka manta da wannan gadon da jiya yanzu abin da ya rage kawai hisabun abin irin na halal ne hisabun na nan in na haram ne hisabun na nan amma na lamarin da dadin da garkin da ta biya daga ya Yau yo abin da ba za a yi ba ko ba kai wanda da dadin da ka ji ballanta na ko a ce har an ka cikin kabari an tashi yawa? shi wuce za ka ji kan wai ka ji dadi saboda haka duk hanyar jin daɗi an ba ka ita amma ya kasance ta zama ta halal kar ka yi duka nemo wa kanka jin daɗi ta hanyar harama wannan zai zama maka azaba tun daga nan gidan duniya rashin kwanciyar hankali sannan kuma da su ta hisabi kan nazarin mutum gobe kiyama ne ne ko ta هي سرابيلهم من قطران وتبكى وجوههم النار ya ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سميع الحساب يجزي الله كل نفس ما كسبت wannan liyujiya lamun sannan muta'alliqun da filin da ya gabata sannan wa barazulin lahi alwahid alqahar liyujiya Allah kullu nafsin ma za ku bayyana gaban Allah shi kadai ya yi saboda ne me liyujiya Allah kullu nafsin ma kafara don ubangiji da ana ya sakan yawa kowace rai irin abin da ta aikata ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن الله سريع الحساب lalle Allah ta'ala bai gaggawa misali ba wani lokaci za a dauka ana yi da dukkanin za a gama kowa yi da shirka هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا haza annan shi kuma isara ne zuwa ga duk abin da ya gabata a baya cikin wannan sura abin da duk kuka jin ambata a cikin wannan sura tun daga labarin annabawa labarin annabi Musa labarin manzanni da yake dogorwa da mutanen su labarin cewa ayyukan kafirai karma da nisan da biyar zai fi yomin asibin muhawarar da ke kan zai a cikin wata shi da mabiyansa cewa misalin da Allah ya buga alamtar kai fasaran wallahu masalan kalimatan tayyiba shekar annabi Ibrahim har zuwa nan to wannan shine haza ki cewa haza duk abin da kuka ji balagul lillah yusarwa ne ga mutane dan ya kasance mutum ya samu abin da zai raya mata zuciya duk sai ka ce war zuciyarka in kana sauraron qur'ani saurare na adalci sai ka ji abin da lalle zai raka dan ka tabbatar maganar ba ta mai fassara ba ce magana ce ta ubangiji ma'alici balagul lillah wani yunzaru kuma an kawo wannan da yawa mutane gargadi da shi على رجل سودك وليعلموا ما هو إله واحد kuma don mutane su san cewa Allah ba shi dai Allah ya sani cewa ilahun wahid abin bauta ne yi ya guda ɗaya ba shi da abokin tarayya wal yadhakkar ulul albab kuma domin ma'abuta an kunna ya kasance sun dauki izina to da wa duk tsoro maka galibi aka ciki wa'azin ki wa'azi razanarwa faɗakarwa suna so maka al'umma da suka wuce da irin yadda Allah da ke su sai dan ta gyara kanka to shi kaga ayar ta cike da abin da ya kamata su cike yanzu kuma sai sabuwar sura ita ce suratul hijri wanda zamu shiga cikin ta wanda a jerin surori ita ce sura ta goma sha biyar a cikin alqur'ani mai girma kuma ita ma suratul hijri sura ce mai kiya ko san abin da wannan sura ta magance ita ma suratul hijri abin da za ta magance kenan abin da shafi wa'azi da fadakar da mutane da kuma tauhidi jumlatan wata tafsila shine abin da zai zo a cikin ta kuma ayoyin da suke gwata da suna gwata da ayoyi 99 kamar yadda za mu gani bismillah bismillahir rahmanir rahim الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين التي الإسلام را بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وسنن آيوين الذي وقال القرآن كنن وقرآن مبين سنن قرآن لون بك أجل كرنكاوه wato آيات الكتاب da kuma Qur'an wannan duk wato ainihin abu guda ɗaya ne dai domin ayoyin su ne Qur'ani Qur'ani kuma su ne ayoyi shi ka yi cewa to dan aka adadin ayat akan alqur'ani tare da cewa al-ayat shi quran wal-qur'an huwa al-ayat huwa al-ayat tare da cewa shi aka fi abun sani ne a larabci al-aqsu yaktabu al-mughayara al-aqsu yaktabu al-mughayara lokacin da nake kaza da kaza to kaza dan farko ba shi shine kaza na biyu ba kaza na biyu ba shi shine kaza dan farko ba wannan haka ka'ida take a larabci to tunda an ce tilka ayatul kitabi da sai zan to ayoyin wani littafin ne ake nufi daban ko qur'anin mubin ne zan to shi ne ake nufi qur'ani amma nan gurin mun ce duk ne to shine suka ce an yadda al'aqfu yaktabil mughayara a larabci amma wannan mughayara din kar ta kunu mughayaratan nafzan wa ma'nan kar ta kunu mughayaratan nafzan kar ta kunu mughayaratan ma'nan ta iya zantowa lafazan daban-daban amma na ta yi tun da an samu canjin lafazi ya halatta ya abu duk da cewa ma'ana guda ɗaya kamar da Allah ta wai za a ta yana musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun alkitab da aka ba annabi musa bi shi ne at-taurat shi ne kuma dai al-furqan da haka alkitab huwa al-furqan wal furqan wal kitab Allah ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin abinda za ku ji baya dinnan ayoyi ne na littafi mai girma abin karantawa ne wanda yake mabayyani bayanin ta dalla dalla yake ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما أو تكرا ربما ربما لا في ساعة بلا بالوجود الكوفي ربما sauran ƙari'ai guda biyar idan ka haɗa suka zama alƙurra ba saba ke rubama ya wuce da zai da kafar ya so da dama kafari za su rinka guratar laukano musulmina ina ma sun zama musulmai yaushe ne za su yi wannan gurin a gobe kiyama bayan an tashi sun ga hisabin da aka yi sun ga cikin da aka biyo musulmai sai su ya laisa ma rabbi ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ina ma za a mayar da mu gidan duniya ba za mu taɓa kare da auren ubangiji ba mu ma sai mun zama musulmi to shi ne ruba ma ya wajen da zuna kafaru ya so da dama kafirai za su gulaci laukanu musulmina ina ma a ce ta san su musulmai ina ma za a mai da su gidan duniya ina ma za a sake lani bayan ko ba za a sake ba an riga an yi sa su kiyama kenan yanzu ya sabi za a yi kowa da gidansa da dindin ne ولكن ذرهم يعصوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون لأن سيد من الله ذرهم يأكلوا ثم كان مثل وعزي في كذي ثالث يأكلوا ويتمتعوا su ya'kulu wa yatamattaku su sa abin su mori ya'kulu su ci su sha wa yatamattaku kuma su ji dadin rayuwar duniya sale su ba da mata kafa rayuwar duniya ba to ai za su zo karfe wato wannan daidai da kul tamattaku fa inna masirata ila an-nar kul tamatta'a bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar shi التي ذرهم ثالث يأكل زيت الشتاء ويتمتعوا سموري ويلهيهم الأمل har yanzu ko gurace gurace ya ta kankan da su kullum gurin ka ya ta rayuwar rayuwarka yanzu kowa a cikin zuciyar ma in za a binciko yana so yi kaza yana so yi kaza to cikin ajalan da kake so ka yi kashi biyu da uku waɗanda sun wuce rayuwarka ne ta ke kere wanda za a kaddara cewa ka iya cin mata har kafin ka mutu kashi biyu kuma shi dan adam ya kai ke kullum cikin gurutu gurutu ki haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yi zane yi wato yi gida guda hudu yi zane wanda yake da kusurwa guda hudu wato yi irin sai ke na haka a tsakiya a ya tugo guda daya da ya tugo sai ya dauki wani wato ainihin abin nan da nan da suna ya ya ta dauki wani karamin zane sai ya ja dogo har ya fita daga cikin wannan kewayen zanen an gane ku to jikin wannan karamin zanen wanda har ya ta waje sai kuma irin rinka yin zanen nuka kamar tsayar kifi dama abu dama abu yana son zai buga misali sai shi kun ga wannan abin da kuke gani na tsakiya din nan to wannan shi ne rayuwar ɗan adam wannan kewayen da kuka ga kewayen ta ko ina kuwa ajalin sa kenan babu yanda za a iya fitar da cikin ajalin sa shi ko wannan dogon zanen da ko ga daga cikin nan na tsakiya ya ja ya ja har ya fice daga cikin kewayen nan ya tafi can ne sai yake burin nan alaƙi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kowa da wannan yake zuwa a ciki shi ga wani mai hikima yake cewa kan ka gani mana in za a wasu yi jiri hannunsa a jiki yake ko a buɗe a jinke wa bi sabr kafin tudu inda wuladatin دليل على الامر الذي هو جامع يشي وفي قبل كف الطجري الطفل عند ولادة العيلة تجري يا فاتو الدنيا هلا انت اتيكي دليل على الامر الذي هو جامع دليل ما هو رسم ورسم زن كذا زني كذا من اجندوني لما نعم، اجند اجند في قوالي to idan ya zo mutuwa ba hannun da jikin mutu ne ke wata وفي بصها عند الممات علامة على فانظروني قد خرجت إلى شيء. وجينا وما كان كان دايا كون جنا بكتب من سنة رسول الله حتى لم تكن عن منك ربنا ولم بيتك با با ورد ويسي يقول السيا مسلم كان دا النبوة النبوة لا sai kawai ta ji sai yana cewa na ma'ar rafiq al'ala na ma'ar rafiq al'ala sai ta na tabbatar da zai fara ba wato sai dan na san cewa yace mun babu yadda za a wala annabi ya zo mutuwa ba sai mala'ikan mutuwa ya ba shi zaka ya ya a karɓarin ka yanzu ko kuma da bari ka dan kara kikin bawa sai ke kawai sai annabi na cewa na ma'ar rafiq al'ala lalle ina san hakan da tsaron mala'iku ar-rafiq al'ala kana hadar mala'iku sama ta ce sai na tabbatar ba zai kwana ba to kaga annabawa ne za su mutu bayan burin ta riga ya fita yiwo in ban da annabawa ya yi mutu burin ta fita ke ba za ki mutu ba wato a ce burin ki ya fita sannan ki mutu ba zai yi ba ni ma haka kai ma haka su ma haka kowa da kowa haka to menene abin da ya fito kaza ba in ba farbi da nazila ba yanzu farbi da nazila shi ne abin da ya kamata domin wannan burin da ba zai taɓa cika ba an gane shi to saboda haka sai ce zarhum ya'budu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu har gore ta gore sai zai tabbatar da su ya mantar da su Allah don su tamfar dabbobi don ci da sha sun yi tarayya wajen dabbobi barbara su ma dabbobi suna yi yanzu abin da za ka kadara su ne ka bauta ma Allah in ka ci shi ka nan ka ajiye ajiye ka ajiye kanka ajiye ke ke da su yadda suke ci cikin sa kai ma da Allah kana cikin ranka shi wani gurbawa kai ma haka to sai da kuma wallazina kafaru yatamatauna wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-nar fatawalla Allah ce fa sawfa ya'lamuna da sannan za su san da ya suke wa kansu da illa kujewa da suka Allah mai nuna sakamakon da sannan za su samu lafazin zahun wato fa'ida ce ta larabci kenan zar fi al'amari mudari dinsa ya zaru to menene ba zai dinsa saraka an gane ko menene mazarin sa hakkar من الاسم الفائل الثالث من الاسم المفعول المتروك يزر يظهر حتى يجي أبي الدنيا بعد تكومي في أمري في مضاري بعد ماضي بعد مصدر في أكاوة إذن الله مما على غلام لكم أكاوة إذن الفائز الفائل مما لا من لكم domin zar daidai ki da kusuruk ya zaru daidai ki da ya suruk to da haka tun da baya baya da mazi sai mu kawo masa mazi sai ya suruk sai wuce mai taraka baya da ismul fa'il sai mu kawo masa ismul fa'il sai wato ya suruk sai mu ce asari ismul mawul kuma al-masruk amma sai aka yi zar ya zaru وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Allah ce wa ma ahlakna min qaryatin ba mu taba halakar da wata alƙarya ba sai da tana da littafi sannan ne da aka saukar maka ba al'ummar da Allah ya halakar saboda sako ba sai ya turo musu da manzo wa in min ummatin illa ala fi nabiy manzo tare da littafi dan saboda yankan hanzari shine ma'anar wa ma kunna mu'awwilina hatta naba rasula ba ma kana mutane da azaba ta halakarwa ta dunyatuwa irin da muka ambata da su a baya sai yar an turo manzo sun kiji to duk wanda kiji ba zai ji da ba wannan na nuna rahamar Allah ga bayi sai da kowace al'umma ta koya je mata sai dai wani ya wasan ka ta ya karɓa sabon ya aiki wani kuma ya yi saurin kai ya kuma ga sakamakon saurin kai da sai ta yi ma ta fi kuma ummatin ajala babu yadda za a yi wata al'umma ta riga yi ajalinta ma'ana shekarun da aka yi wa kowace al'umma za ta yi sai ta yi wannan shekarun kafin a halaka da ita ba za ta kasa kaiwa ba kuma in ka kai wannan adadin shekaru kuma ba za a yi masa jinkirin minti ɗaya ba ko minti uku ko minti hudu ba na tara شيء ما تسقط من أمة حجرها أن أخرى باب ينزع درجة أجل أنت حديث كاكو كاكو كانت سكاري وما يستحضرون فنبع بلاء مسجد كريبا أتي اللوكة نياي وما أنكار مكوان إخرى تايم بلاء ينبع اللوكة نياي شيء نسور بسم الله وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمن لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وقالوا سوك أفريسك يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا wannan da yake da'awar an saukar masa da ambato an saukar masa da alkur'ani kai ka ce mutum shi shi wannan da ya kamata a hankalce idan na ce ya wanda yake da'awar an saukar masa da littafi ya wanda aka saukarwa da wahayi sai ce kai ko mutumin kirki ne kai ko na yi imani da kai kai ko na yi da kai a duniyar masu hankali haka ya kamata jawabin ya zama to amma da yake su ba masu hankali ba da suka ce ya ayyuhal ladzi a layin dhikr ya wanda yake da'awar an saukar masa da an ambato innaka la majnun lalle kai ba ka da hankali kai mai halin kai lau ma ta ina da mala'iku dan me baka zo mana da mala'iku ba in kun tsara da na in har da gaske kake yi ka zo da mala'iku su gaskata ka mana haka suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu da kake wa'azi da kake karantarwa ba an da ta bace maka kowa ya tafi mai hankali sai dai kowa wanda ke cin ka sai ka maka maki Allah ne kai maki annabi ne maki waliye ne ya zaga ka da abin da zage ka wannan kawai zai faɗa maka amma yake ya kai wani kai mahaukaci ya kai wani kai matsafi ya kai wani boka ne ba wanda ya faɗa maka haka a ce rabin abin da aka wa annabi kai ba a maka ba kashi sai cikin uku na abin da aka yi masa na wa da su tafiya kai ba a maka ba to menene zaka damu yaya za a yi kana son ka farke shirya kuma ka ce wai lalle lalle ba za a ce maka kaza ba za a nuna na maka ba abin da yake damu mata su malamai kenan suna son ka faɗi gaskiya sun santa amma suna jin tsoron mun ne za su jawo musu kar su faɗi gaskiya mutane su rabu da shi. kar su faɗi gaskiya wane ya shi da ni ko wane ya fi ya damu da ni to kuma sai mai dan su wani su wani su yi fushi da kai in Allah na tare da kai in Allah na tare da kai kuma sai ne matukar kana son safarkin shiriya. kuma za ka kira mutan zuwa ga tafarkin shari'a sai ka samu wannan munanawar abin da ya kamata ka yi jurewa sun ko ba haka ba ya za ka ce daukar na karkata ba ne ai ba zai yi ba za najata wa lam tasluk a inna safinata la tajri ala ya yabr wai kana son shiriya? ka kidan safarkin da an fi za a samu shiriya? yo ai jirgin ruwa baya tafiya akan bako sai akan ne sai akan ruwa وقال سناد من لا أزيد فذكر وعد على أمر بالمعروف دع الله عن المنكر فيه متنسي مكبادي دي بعد فهما سيتوري كما قرأ ذاك في يا بني وجد كمان كده هو أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كيف يجي وكبر على ما أصابك عند ذلك من هذه الأمور فكذلك أقول لك صلى الله عليه وسلم لو ما كانت هذه إن كنت من الصادقين دمي بكزورة الملائكة بجاك كاو ملائكة لو ما حرف تحبيط حرف إن يعني نزاب الأسواق جاك كاو الملائكة إن كنت من الصادقين عند كثير جل إلا بالحق وما كانوا إذا Allah ce ma nu nazzulul malaikata kafin annabi mai da martani kenan bai mai da martani ba ubangiji ya tare masa ma nu nazzulul malaikata mu ba ma sauko da malaiku illa bil haqqi sai in akwai wata hikima karkashin haka yanzu ko hikimar da ta sa kuke so a saukar dan idan an sun zo ku yi imani wannan ko ba hikima kuke ba dan in sai da kuwa ga mala'iku sannan kuka yi imani ya zama laysa laysa imanan ikhtiyariyan wa innama huwa imanun abin da ko ake so an imanul ikhtiyari lan imanul iqrari ko imani na dole wanda sai da ko ga wahala shi kuke so a yi ubangiji ko imani na gamsuwa dan ka sai da ayoyi dan a gamsu da kai da gwaran dalili liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina shine hikimar da lissafi to kuma ku kun lissafi sai dai mala'iku su to yan mala'iku suka zo kuma duka ne duk wanda bai imani ba a lokacin ka imani imanin ba ba ya tilafi a cikin ka karfi da yaji to shine mala'iku mala'iku ta isa bil haqq shine kamar yace walau anzalna malaka da walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzaru yo da za a saukar da malaika ai kuma kuma an gama ku ba mu ganin imani sai dai kawai a halaka da ku da kike ba haka to amma ana son ku da imani da ku turo manzo zo da littafi dan yi muku bayani ku fahimta mala'iku ba ku da yadda ku fahimci sakon girman jikin su ba zai ba ku damar ku jini suke faɗa ba girman da su kawai biyu mala'ika daya annabi ce ya ga mala'ika da ran da aka yi isra'i da shi wa lahu sittu mi'ati dana ko kai dai har dari shida wa kad saddan ufuka ya so toshe sauran wani in ka daga ba za a ga sama ba to yaushe zai sauke zo ya mana wa'azi mu fahimta mu waye zai zuwa zai ko yanzu za ka fahimta da ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وما كانوا كما إن ذا أتي أن توقت ملائكون وما كانوا سومة بذات زنتوبة منظرين أبا بني وجنكري إذا إن هر عن توقت ملائكون متكر عن توقت سوطة بذات زلامة أن يبتوا في إيماني على كيف نتوجه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu ne muka saukar da wannan ambato wato alqur'ani mai girma kenan wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu bayar da kariya ne game da wannan ambato ma'ana duk yadda wani ya jirkita qur'ani ko ya lalata ma'anarsa Allah ya ji nauyin kare alqur'ani ya ji nauyin kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ita ce fasarin qur'ani ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الله يقول لقد أرسلنا من قبلك حقيقة من سورة تنكا تنكيكا وأن مغنى تزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم mun kiyo zuwa tun kafin kai ka rubuta ne wata kai hakuri da Allah kai hakuri kai in kafin ka zo mun riga mun turo fi il awwalin mun turo da manzanni fi il awwalina a cikin al'ummatai na farko shi'a jami'i ne na lafazin shi'a lafazin shi'a yana nufin tare da ma'ana kan mutanen farko mun turo da manzanni ba kai ne farko ba kamar yadda wata ayar da Allah ya ce kace da su ma kun su bi da abin da rasul ni ba ni ne farkon manzanni ba kafin ni manzanni sun zo sai ma tillah wa la tarja ka min nabi mursali an riga an tura da manzanni kafin ka an tsokar da su an bai kuwa daidai ba sai suka jure to kai ma suka jure kenan كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Allah ce kazalika wato kamar da ake maka injili irin wanda ya wuce baya kan nan a ce ya ayyuha allazina nuzila alaihi dhikru innaka la majnun da sauran maganganu muka matan wannan kazalika kamar haka ne kuma nasu rusuhu muke shigar da irin wannan mummunan nufi zu qulubul mujrimin a cikin zukatan wadanda suke masu laifi sai zan to ba abin da suke kuncewa cikin zukatan su dangane da annabawa sai su musu ba'a sai su musu habanci sai su kirkir soki na karya kamar yahudu da nasara kenan su rinka danganawa annabawan Allah wanda sun fi karfin haka nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi da haka ba za su yi imani da wa'ayin da aka saukar zuwa gare su ba wa qad khalat sunnatul awwalin ai suni al'adar mutanen farko ta riga ta gabata ma'ana dan shi din abin da ya shafi mutanen farko ya riga ya gabata su ma zai zo ya shafe su a sakamakon kafircewar su ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسؤولون الله يقول ولو فتحنا عليه الباب من السماء wannan ana nuna saurin kai na kafaran da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam walau fatana alaihi babu min sama da za mu bude musu wata koba daga sararin samaniya fa zallu fiyini fihi arjun sun an sa wata matakala a cikin sa tattakawa har su je su gano sama din an gane su da kalu a maimakon su yi imani da ba za su yi ba na kalu da kalu sun ce inna ma sukira abu absaruna an mu rufa ido aka yi mana ba sama bace muka ji bal nahnu qawmun madhurun kada ka ce cewa da fa'ida ake mana yanzu na jefar annabi ya mutu sihiri amma su sihirin ya ce in ci gida nan su ne gangan da shan lafiya lau amma sai ko da wannan kadai ya sun yi aibu su muri ko wajen aibu ta annabi da aka sa ka bal da sarabiya suka ce bal bal ma ba wannan ba na nu kawai mata hurun an sihir ce mai gaba ɗaya mata ko ina ba ido ka tsaya ne ya wannan ana nan saurin kansu da za a bude sama su shiga wato da su sun tare ta ba za su taɓa fiye da cewa da manzon Allah sallallahu alaihi ba kamar yadda ya faɗa na nuri walau anna zanna wa ilayhim almalaikata وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون da za a buɗe sama da bayan an buɗe kuma sai mala'iku su sauko bayan malaikun sun sauko irin mutanen da suka mutu da lokacin da nuhu ko adawa ko samudawa a farfado da su su ga tabbas su yi musu magana an gane ko su duk da aka da wannan sun bai sai sa su yi imani ba sai dai sun bujire wato waɗannan wani jinsi ne na kafirai waɗanda ubangiji ta'ala ya riga ya gama da su su ba masu imani ba ne الله يستريح ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الله يقول لقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة أنه يبرجي أصلنا ثمانية burud dan na al-burd al-burd shine malamai suka ce taurari ke wadanda suka ce ba tauraro bane al-burd al-burd shine masaukan taurari masauki masauki na tauraro akwai su kai kai har guda goma sha biyu an gane ko wanda yake mafi kusa da mu shine burd inda wani tauraro yake da ake kira al-marrih inda sai bana ne dukkan cikin turai sai bana da aka kawo aka gano duniyar ba wato duniyar marrih kenan wanda wannan sai sai irin ta goma sha biyu sai bana aka gano bayan an harka gome da tafiya kamar ta haske ya yi wata shida a sararin samaniya ya nuna ya tafi kafin harin da inda yake tafiyar wata shida kuma wata tafiyar ka kwatanta gudun su da gudun haske aka yi wata shida ana yi kafin a je duniyar birni wato duniyar ma to wannan burj ne guda ɗaya daga cikin buruji da Allah ce wa laqad ja'alna sama sama'i burujan na yau suka gano fa yanzu suke ta alfahari yanzu a cikin goma sha biyu ka ci daya ka faɗi goma sha daya har yanzu wannan ɗin sun gano wajen ne ɗan adam zai rayu ba zai iya rayuwa ba menene a wajen za a har yanzu wannan binciken bai zo ba jafarawa mutanen japan sai ka ce a gano musu in zai iya yiwuwa dan adam zai rayu su za su je su hau su yi katon hotel irin irin five star hotel din saboda ko wanda za su je wuciya to amma kuma kusan wata shida ta yi ba magana wuciya kuma duk wanda ya tafi da ya tafi yi wata shida a gudun haske to wannan sai ne daga cikin burji burji da ake da su a tsaron su ya Allah ta kama a burujan wa zayyana halin nazari وزيناها من قاوة سرير ثمانية للناظرين كدور الذي تجد يكليها ba a yi kafari kalba da fitan da bake ido ba a yi ta jagawo ba fitan da bake ido launin sama mai kayatarwa ne ko da dare ko da rana da rana gwanin ban sha'awa musamman kuma ga girgije yana mata ado da daddare gwanin ban sha'awa ga taurari ga wata shi ne zayyana halin nasu sai shi ne kuma wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim وحفظناها mun kare ta ita sama min kulli shaytani daga dukkan wani shaytani rajim wanda yake wato la'ananne ko rajim wanda yake abin jinsewa wato ba'idu min rahmatullahi ta'ala abin nisan sanwa daga rahmar ubangiji to shi malamai suka ce wato ainihin yunkurin da da aljanu suke yi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su kokarin jin maganar mala'iku a sama to daga baya sai ubangiji ya hana su to shi ne aka kare sama din daga aljanu kuma sai yunkurin su je su hau su ji maganar mala'iku ba zai taɓa yiwa ba don haka da kansa aljanu suke suka yi israfi suka ce wa inna lamasna sama'a فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهرا na masna sama'a mu mun yi yunkurin mu hau sama fa wajadnaha sai muka samu sararin samaniya muli asharaka an cika ta da tsaro wato wata ma'aikatar tsaro ta musamman shadidan mai tsanani wa shuhuba da wadansu saurari masu amon wuta wa inna kunna nakaudu minha maqaida lis-sam'i da kan muna zama muna da majalisi a sararin samaniya mu zauna mu shakata amma fa man yastami al'ana duk wanda ke zai tsaya yanzu dan ya taso maganar mala'iku ya ji lahu shihabar raqaba zai samu wani tauraro wanda kawai ke yi hijira da ya zo ya harbe shi shi ne za ga wani lokaci tauraruwa ta kilma wanda wani hausa ke ta tauraruwa mai wuce a ganin shi ba alheri ba wani an ganta za a yi bala'i ke sun labari da wani wani aljanin ne zai hausa ba aka kai masa farmaki ya dawo يجد له في هذا الرصد الرفض تكاذبين وحاجبنا منكارفة وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمسابها وكيف ذا فاروق عندنا ذلك الكبير العزيز العليم ثم نجينا فترة لما لم يكن أداء سوى أنكار سماء لجدك ومعي أبدا الجنوزات na su je su taso magana musamman shi rawayen da za a turo wa annabi wani aljar da yake ji ba har sai wannan mala'ika ya zo da wahayi zuwa ga annabi a fara jin sakon daga bakin annabi hikimar haka shi da an bar aljanu su taso magana da shi da wata aya kafin ta sauka ga annabi wani aljin ya taso ta ya ji daga wajen mala'iku sai so ko kasa ya karanta ko da annabi ya karanta ko bai tasiri ba sai aka ta gane to wane ne a aljan kuma wane ne annabi kenan to dan Allah ya tabbatar da annabin annabin sai aka rike wannan kofar sakon daga bakin annabin kace za a ji sallallahu alaihi wasallam to amma abin da ba maganar annabi ba tattaunawar da mala'iku suke yi bayan Allah ya ba ta labarin abin da zai farkar tunda kun san garin da ya turkada a kowace shekara dare ne na bajet na abubuwan da za a yi a shekara gaba daya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim a wannan daren ne ake tattara ubangiji ke zartar da abubuwan da za a yi shekara ya ba waɗanda ya ga damar sanar da su cikin mala'iku da labari to ko baya haka a kowace alamis kuma ake bajin da rama a kowace abu na kowane mako to nan gudun ma duk mala'iku wani lokacin sukan tattara da irin abin da Allah ya sanar da su har su zo kan lokacin wani suna da irin wannan to a irin wannan ne wani lokacin idan aljanu sun hau sama dan su yi za a yi wani lokaci tauraro ya same su ya harbo su faɗo an gaba da su wani lokacin su kai sauraron bai same su ba wani lokacin su samu sato wata magana daga cikin maganganun mala'iku na labarin abin da zai faru a duniya wani zai auri wani wani zai mutu wani zai haihu wani zai kaza za a bai wani kwamishina wani za a naɗa sunansa tattauna wannan tattauna da mala'iku a matsayin labari da ubangiji ya ba su sai aljan sai sato kalma daya idan ya sato sai ya sauko kasa sai ya samu malamin duba ko ya samu bokanka sai ya sanar da shi wannan kalmar to amma kafin ya sanar da shi wannan kalmar ta ta gaskiya guda daya sai ya kawo kalari guda dari ya kasa da sai hada sai ya bashi gaba daya to shi ne ke sa wani lokaci malamin duba ko boka ko mai tudu wani lokaci ya ce miki za yi jiki ya kuma ki ga an yi ya ce maka za a kore ka daga aiki kuma ka za a kore ka daga aiki ce wani da kalma ɗaya ta gaskiya wadda kafin ta an samu karere kusan dari to dukkan abin da yake yadda ta fi alkhairar sa yawa sai ya zama haram to da aka sa aka haramta zuwa wajen boka duk da cewa akwai gaskiya sai da shi amma karere dari ne ta yaya wajen samun gaskiya guda ɗaya kai duka fata cikin tekun karere har guda ɗari wani jirgin ne zai ke kai gari kari nan ƙarya za ta kudin gaji a labaranka to da aka aka haramta zuwa wajen boka aka haramta zuwa wajen malamin duba annabi ce dukkan wanda ya wajen ɗan duba ko wajen malamin duba ya tambaye shi wani al'amari sallar sa dai kwana arba'in za ta sallar kwana arba'in dole sai mutum ya yi ko babu lada a saboda menene yunkurin sanin gaibu yake nuna fili ya sani shi malamin duba yake maka da za ta wata faru za ta faru ko irin wannan aljanu ke faɗa musu aljanu kuma ga inda ake samu labarin su kafin aljan ya faɗa musu wannan sai sai yarjejeniya da aljan shi aljan zai faɗa musu wannan labarin su amfana da wannan labarin to shi kuma aljan sai ya faɗa musu dokar da yake so su yi zai shi amfana da shi. akwai aljan zai sarkanta wa malamin duba ko boka ya ce da shi kullum sallolin ka kamar da su zama hudu a maimakon biyar abin da kawai ke sulke shi burin sa kafin ce Allah ko ya hana sallar gaba ɗaya ya ce ka daina sallah ko ya ce ka yi ta sallar ka ka yi ta yin azumin ka amma ka daina wankan jaraba ko ya ce ka rika zama cikin jiki shi yasa za ka ji zan wannan malamin duba wajen malamin kuka ka ga fuskar sa babu annuri goshin ka baki kirin yana kan bakin buzu kuwa saboda haka za a lamar rahama da karbe wani za ka ji ne yake wallahi na shiga dakin ba amma kuma irin wannan mata na jarrabuwa addu'a ta tafi ci za ce an je wajen wani malami shi da yanzu ake zama ordinary mutum ne wani malami ba wa amma ce an je wajen wani malami gama da mutum yau da ba ke sun zama wa amma ce an je wajen wani malami ai addu'a sa tamfar yankan wuka to wannan yanzu musulunci sa ake bukata ba malam ta saboda Iyaya zai zo musulmi shi ne rigimar da ake ci to wani kuma aljanar ya ce shi abin da yake so a kawo masa jariri sabon haihuwa mutum zai zai shi wani aljanar ya ce a kawo makafu wani aljanar ya ce a kawo karnuka bakwai wani aljanar ya ce kaza da wake wake wani aljanar ya ce kaza kowane aljani akwai shaf ɗin da akwai ɗanɗanonsa na irin farnar da yake so a yi akwai aljanar da zai ce malamin duba zai rinka luwaɗi da shi a kowane yi duk wannan yana rubuta cikin da tafan malamai كثرت ابن جمهور فتاوى كتب الاسلام ابن تيميه كثرت الاسلام في صفحه التفسير قال كثر قايوي الذي في سوره سوره الانعام وهذا القايوي ده اللي في سوره البقره وده هو سوره سوره الجاثيم قال عمر بن سليمان وما كتب سليمان ده هو سوى ان يوم الاجر والجزاء يا بعث الجنس كبير من الجنس وقال اولياؤه من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي ارسلت لنا ذكرت متى من شرك الدوبات الامبوبو bokaye idan an tafi kiyama za su ya ubangiji ki san ka ba abuna da ba mu da aljanu mun amfana da juna mu mun amfana da su suna kawo mana labarai su sun amfana da mu muna zartar da dokokin su shi ne san ka ba abuna da ba wa bana balagana ajalan alladhi ajaltana har zan kai rayuwar da kake mu mu ka mutu akan ka mutu ba suna zuwa magana da zaki annaru maswaqu qala naru maswaqu ba wani magana wuta kawai take kuma su don haka da malamin duba da malamin gobe da nisa da dukkan wancan tsohon da zai wani tantabar din nan waɗannan hatsari ne a cikin al'umma saboda hatsarin ɗan fashi da makami wallahi ɗan fashi da makami zai raba ka da dukiyarka ya raba ka da ranka in ka mutu da imani ka shiga aljanna amma waɗannan za su raba ka da imaninka. ka su raba ka da Allah su ba mutum ka'idojin da zai yi wanda wani abin sai an yi kisa kafin bukatar tafiya wai shi har hausa yake cewa duniya a nemi ki da hanyar banza saboda ne malamin duba suke ba da doka sun da suke ba da doka ta ta'addanci sai an yi kafin a yi kewa da kan nasara kashi ma da idan masu kuciya da malamin istihara da duba duba duk suna ba wani malamin da za ka ce maka istihara istihara sai za ka yi da kanka yadda annabi ta ke sallallahu alaihi wasallam to ka ji suna asirna irin wannan an kare sama yi kudu ke kwanar rafi to wannan kuma yadda faɗa a fassarar da ke a fassarar yanzu sai waɗansu malaman suke fassara wannan ayar da cewa dalili ne bisa ga cewa wato ba zai iya yiwa ba dan adam yi zuwa duniyar wata saboda me saboda Allah ya kare sama ya ce wa asirna min kulli shaytanir rajim menene hujjojin su menene karin bayanin to wannan kuma sai a darasin gobe da Allah ya kira mu sai mu tashi da kan ayar abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wannan mai tambaya da ke hannu na kafin a fara karantawa yace malam muna neman karin bayani kama da du'a'ul masala da kuma du'a'ul ibada. bayan sallah ko ta farilla ko ta nafila wanne ya kamata a yi wanda annabi ya koyar dan wa an fara da Allah addu'a da ake bayan sallan farilla ita ce du'a'u ibada addu'a wadda ta kunshi ibada wato zikirai ne ake yi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar kaɗan daga cikinsu akwai irin gifari guda uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan akwai allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zul jalal ikram akwai la ilaha illallah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان المشركون لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ولا كل شيء تدرس فورا akwai tasbihi da za ka yi subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar ثلاثين له شكرا لدني لا إله إلا الله وهذا هو لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء كبير wani lokacin ko ba sai ta talatin da uku ba ka yi subhanallah goma ka yi alhamdulillah goma Allahu akbar goma hadisi ya nuna haka wani lokacin ashirin da biyar biyar duk wanda ka yi ko mai talatin da uku ko in kana gaggawa mai goma goma za ka je gida ka ruwa saboda ayi kiran magariba wannan duk wanda ka yi ya yi to wannan da sauransu su ne ake kira duwa wa ibada waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin su bayan sallan farilla amma du'a da matsala na cewa Allah ya mu bukata kaza Allah ka bani kaza wannan annabi na yin su ne a cikin sallah a cikin kwariyar sallah kafin ya fito da sallah kaga da cikin su akwai du'a wa istiftahi wani bangare da du'a da istiftahi za ka samu du'a da matsala كما الله مبارك بيني وبين الخطايا كما بعد بين المشرك والمغرب الله أنك من الخطايا كما أنك الصبر أبيض من الدنيا الله مرسلني من الخطايا بالماء والصلي والبرد وأن إن كان دعاء مسألة كما ركم إلا الحد وإن لا تستطيع كذا تكن ذلك دعاء مسألة حتى ما يتاكم لك رفيته هي كاي ثلاثي جعل kafin ka kai ga yin sallama ranar wannan lokacin lokaci ne na addu'a ka roki dukkan bukatunka har waɗansu malamai suka ce in ba ka iya bayyana ka da larabci to ka fate ta da harshen ka ubangiji na jin dukkan yaruka da shi halittu mutane da masu yaran to da haka ka roki Allah Allah bani kaza Allah kare ni kaza duk wannan ya halatta har zuwa lokacin da in ka kammala sai ka yi sallama da zaran kai sallama to lokacin da zai biyo baya lokaci ne na du'a ibada ba lokaci ne na du'a masala ba wannan ko da a cikin lissafin wato risala idan ka duba abin da za a gani kenan kafin ka je ko ina risala ta abu zai kai wannan cewa idan an gama sallah a tsaya a karanto kaza ku karanta kaza ku karanta kaza wannan baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake yi zuwa wa ibada wato zikirai da salatai da tasbihi da hamdala da kabarbari waɗannan su ake amma an batan bukata a cikin kwaryar sallah musamman lokacin da kake cikin sujada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba halin da bawa zai zanto ya kusanci ubangiji a cikin sa sama da halin sujada yace dan haka ku nace da addu'a fa kamil an yustajaba ya dace in kun yi addu'a cikin sujada a hansa muku haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka wani sahabi ya zo cewa annabi ina son in yi abokantaka da kai a cikin aljanna sai annabi ya ce da shi a inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka da yawan su sujadu saboda su sujada wani abu ne da mutum ke kasancewa kusa da ubangijinsa wallahu a'lam da Allah dangane da masu daukar hotuna idan ana karatu da Allah sai hakuri kuma dai gaskiya daukan hoto na in fara da kai na tukuna har ma da na malam sa'idu a sayar da wannan ba da izinin mu bane ba dan asalin shi su daukan hoton akwai alamar tambaya akan ta cikin kaida shari'a ba za ka yi hoto ba kawai dan molewa in ba wata larura ba kamar za ka yi ID card kamar za ka yi passport kamar a ɗauki hoton mai laifi a sa a jarida dan a samu daman gano shi a rage masu laifi wannan kawai da wannan kafan ne in dai ba wani abu ne wanda maslaha shar'iyya za ta tabbata da shi to ba shi halatta haka wa zuwa ta daukan hoto musamman kuma cikin masallaci to saboda haka gaskiya ba da izini na ba ba kuma da izinin malam sa'idu ba za a ci da shi hotunan mu ballata da rinka sayarwa masu yi su ji tsoron Allah su daina. Na'am, ya tambaya ta farko malam yana cewa akan da kai yake dan ba mutum ne mallaki motoci wanda ba na haya ba ko yana da hannun jari a kamfani daban-daban kuma yana da gidaje na kwana amma ba haya ake a cikin su ba kuma yana da abinci kayan abinci wanda ya da sun kai sabon zakka amma na shi ne shi da iyalinsa zai fitar musu da zakka ko ko a motoci waɗanda ba na sayarwa ba a fitar musu da zakka motoci wanda na sayarwa ne kana da kamfanin sayar da motoci kana sayan mota ka sayar to irin wannan motocin ana fitar musu da zakka ba wai zakkar mota za a dauka a bayar ba shi shekara ta yi ka lissafa kuɗin da kake da su sai kuma ka yi kimar adadin motocin da ke fitar da kuɗin su in an sayar za su kai nawa to sai ka haɗa wannan kuɗin gaba ɗaya sai ka fitar da zakkar wannan kuɗin a jumlace haka idan mutum yana da gidaje wanda ba sayarwa yake ba gidaje ne wanda suke imma na yan haya da yan haya a ciki ko ya ajiye su a matsayin kadara amma ba su na sai ya sai da gida a sayar da shi a saya a sayar ba mutumin da yake cinikayyarsa da yan fulotai da gidaje ya saya ya sayar to lokacin da duk zakka ta yi zai tara kuɗin da ke wajensa ya kuma yi kimar fulotan da yake tare su ko gidajen sa ya sayar amma gida wanda yake dan haya ne a ciki ba a fitar da zakkar waɗannan gidajen sai dai kuɗin da aka samu a gidan a hada da kuɗin da ake tarin su ko ake hada hadar kasuwanci su a fitar musu da zakka amma shi gidan karan kansa ba a fitar musu da zakka an fahimta ko to wannan shi ne ka'idar su duk abin da yake kasara ne a haja ce ta kasuwanci gida ne fili ne dawaki ne a wato ainihin jakai ne mutum ke sayar da su da ya halatta sunikai waɗannan sunikai su su kaga dangin dawaki ba a fitar da zakar ko da ka doki kamar da miliyan daya amma in sayar da su ne take yi sana'ar sayar da dawaki take yi to kaga dai suke da haja da kasuwanci duk shekara sai ka lissafe kudin waɗannan dawakin da kuɗin da ke wurinka sai ka sa kuɗa ka ga sun kai nawa wannan amount nan sai ka fitar da zakarsa ta matsayin kuɗi amma ba ka da kidoki ka bayar da ka ba malamin tambaya ta gobe ce shi ne ke bin wani mutum bashi yayi ya bashi ya hana shi shi to ya halatta a gare shi ya zai wa ma'aikatan tsaro su karfa masa wannan kuɗi shi kuma zai ba su wani kaso daga ciki yana da laifi a musulunci matukar kudin suna da yawa kuma za su iya cutar da shi ta fuskar tattalin arzikin kasa ba yadda zai iya fitar da su sai ta wannan hanyar ya halatta da musulunci daga cikin manufofinsa akwai bayar da kariya game da dukiyar dan adam dan dukiya ka cin bayan rayuwa ko ya wani zo ka ya raka ya tafa maka da kudin ka karshen ta wani ya karya kake to da ce ka rasa gaba ɗaya gara kai wani sashi na su kasance shi ne ka malam mai tambayar ne yace daga ne sai ka taimaka masa amsa masa balagagge ne bayan ya balaga aka masa kaciya to zai iya yin sallah da wannan ciwon na na kaciya ko kuwa zai ko kuwa zai bari ne sai bayan ya warke rama duk raunin da ke jikin dan adam ba ma wannan ba duk ciwon da ke jikin dan gulando ya zai sallah da yanzu wanda ke kwanta a asibiti ya kuje a nan ya koyi a can gudun zai sallah da wannan raunin gobe ne ba ba zai rauni sunan ke rauni ba wani bambanci tsakanin na can da na saboda haka duk raunin da ke jikin mutum ko da yana fitar da jini ko da yana fitar da magunya ka iya sallah da shi ba komai a kanka cewa shi na bil adama na jasa ne har da wadansu malamai suke cewa sai in ya zo mai sauki yi ufa ne ya da dami menene da dani suka fi kamar kamar ne ka siri an ne wannan duk ijtihadi da na malamai ne ko ya kai kusan kofi ko garwa guda ne na dan adam ba na jasa bane yanzu kai alwala ko wani zai kwana ma jana dan adam ko kai kai hadari da mota kana cikin hayyacinka wani abu da ke kai alwala bai zo maka ba alwalan ka tana nan za ka yi sallah da kuma wannan jinin a jikinka ba komai a kanka haka jini na dukkan dabbar da take halal ce kamar jinin rago jinin sa jinin rakumi dabbobin da suke halal duk jinin su kuma ba najisa bane ba dan ya taba za ka zaka yin sallah Abdullahi da Mas'ud ya zo ya yi yanka raguna ne abin nan ranar da ya kowa daya yana yayyankawa duk jini ya bata shi yana gamawa ana kama sallah kuma da alwalarsa yaji da sallarsa da jinin saka yana cikin bukawa ba ga kuma da sahabi na Allah sallallahu da an zo kwanta da dare ana barci da aka sa shi gashi yana gadin al'umma cikin dare an tafiya yana cikin gadin nan sai kafirai suka hango shi na sallan nafila da da dare na sallan nafila sai wani arne ya saka cibiya ya harbe shi ne ka sai cire sai aji jini na zuba aka sake harbin sa ya sake cirewa ya aji har sai da ya gama sallar jini na zuba da gizi sannan ya tafi yan uwansa ba wanda yake koma ka sake sallah sallah ka bace ba dan saboda jini ya taɓa tawafin ka saboda ka jini ba na jinsa bane ba jinin bil adama ba na jinsa bane jinin da ke zama na jinsa jinin al'ada jinin jiki waɗannan jinin jinsa ne kun gane ku jinin al'ada da ke fita daga cikin mace jinin jiki ke fita daga cikin mace amma jini na rauni mutum ya ji ciwo jini ya mutu da sa wannan ba da nisa bane ba dan ka sallar da ba komai a kanka kawai ba tsari ya ganka da jini a cikin ka za a ga cewa kai kazami ne yadda ka san majina ai ba da nisa bace ba dan ka sallar da majina kuma sai to amma da an lantar majina da kuma ka zama kazami wannan daban amma ba kasancewar majina kuma daban ya tambaya ta gari ta malam menene hukuncin musulman da yake kan kare geman sai bar shi sai dan kadan bari shi ka yafi dan kare malam ya tambaya ta gari ta wani ne Abdullahi Muhammad bin Abdul Wahab kuma wai gaskiya ne yayi karatu a wajen koyon da ne koyon da ake kan mutafsirin da larabci ba gaskiya bane ba Muhammad bin Abdul Wahab babban malami ne wanda aka yi shi hijira annabi na shekara 1115 ya mutu hijiran annabi na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida an ga fahimta ku an haife shi wato a garin da. a can cikin wato kasar saudiya a yanzu kenan kauyen suna can arewa maso yammacin kasar birnin riyadh a yau tsakanin su da wajen da su kilomita saba'in ba babban malami ne ya tashi ya yi karatu a gidansu sannan kuma ya zo birnin maka ya yi karatu wajen malamai ya je madina ya yi karatu ya je har kasar iraki ya yi karatu babban abin da ya shahara da shi shira zuwa da sunna da kuma yakar bidoyi to da haka yi fi har ubangiji ya rubuta masa karbuwa a cikin inda yake kasar iraki sannan ya dawo gida babansa babban alkali ne da ya dawo gida ya zauna a garinsu ya samu goyon bayan sarkin garin su daidai lokacin da ya fara wazi amma sai wani sarkin kuma ya razanar da wancan sarkin garin da cewa matukar kana tare da Muhammad bin Abdul Wahab ba za mu kasance tare da kai ba da aka yi hijira daga nan wurin ya je garin Dirhiya a garin Dirhiya kuma ya sadu da Muhammad bin Su'ud wani babban sarki wanda shine kakan kakan kakan sufatin da suke yau shi ne aka sawa daular kasa al mamlakatul arabiyyatu saudiyya dangantuwa zuwa ga shi Muhammad ibn Saud wanda wannan sarki shi ne yake rikici Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wajen yaka wazin ya rubuce rubuce ta wa malamai na gari gari a tsakanin yaman da iraki da cikin kasar hijaz waɗanda yake kiran su zuwa ga tafarkin sunna yake kiran su zuwa ga yakar bidowi wannan shine ayyukan da yi ya kuma yi wallafan lafe daban-daban kuma sarakunan zamanin su sun taimake shi malaman zamanin su sun taimake shi suka yaki bid'a duk inda ake bid'a sai suka yake ta irin manyan manyan masallatai da aka gina a makabarta sai suka je suka rushe suka kafa hujjar hadisin bukhari da muslim da nuna haka suka hana kuma dukkan wata kubba kubba ne a zo mutum ya mutu a zo a yi masa gini a rufe shi ana ziyartar sa ana tabarruki ana tawassuli wannan duk bidiyoyi ne da mar kaida dai shi asalin kabari ba ya je wuce tsani sai wata dusa da zaran kabari tudun sa ya wuce tsani sai dan na haka duk abin da ya karu a kai sunan sa bid'a ko kabarin waye to gini akan kabari bid'a ne ka zo ka kawo bulo na tumiki ka zo ka yi jiya kan kabari gida ne abin da aka sani idan an yi kabari ana barin shi daidai tsani daya sai a ɗauki dutse sai a sa daidai wajen kanta wannan sunna ne abin da annabi yake Abin abinda sahabbai suka kenan sahabban annabi sun za su yi wasiya hatta suke idan na mutu kun zo gina mun kabari ku yi mun allahadu kar ku yi mun ashafu kuma kar ku yi mun kuka bayan na mutu dan annabi ya ce kaza kuma kar ku yi kabari na wuce kani da kuma bayan ku rufe ni ku samu wani hoji ko dutse ku sa daidai kaina sunnat nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka suke wa dangin wasiya in za su don ya kasance ko bayan sun mutu abin da su akan sunna ba kar abin da su a gida. to kaga kabari ya wuce tsari daya wato bid'a ne to wannan tana zuwa yi gini sannan tana zuwa yi musu rigi kuma ana zuwa ana neman tabarruki sai a tsirafiyar da mutane da mai kabarin a maimakon alatiyar da su da ubangiji da sunan tawassuli da sunan tabarruki sai kasance an fake da wannan to duk irin wannan kibatin su yarin kabi yana rusawa da ke cikin gida yace duk ginin da aka yi saman kabari sai mun rushe shi tunda ya saba sunan annabi haka ko aka yi shi da sarakunan zamanin suka yi wannan to shi ne malaman suka sa masa adawa galibin malaman da suka sa masa adawa iri uku ne iri na farko yan bid'a wanda suka mayar da bid'a ita ce kaso su to su sai suka mayar da saka Abdul Muhammad bin Abdul wani abokin adawa kashi na biyu jahilai waɗanda malamai ne amma kuma jahilai ne ka san jahili iri biyu ne akwai aljahil basir malaman usul fiqh haka suka ce suka ce akwai aljahil basir akwai aljahil murakkab suka ce aljahilul basir shine bai sani ba ya san ko bai sani ba da aka tambaye shi kullum amma aljahilul murakkab shine bai sani ba bai san bai sani ba la yadri wa la yadri annahu la yadri to wannan shine aljahilul murakkab ya sa riga malaka tsammanin sa ya sani ko bai sani ba duk abin da zaka faɗa ba zai yadda ba to kiran su ne suke yaba Muhammad bin Abdul Wahab kashi na uku waɗanda suke malamai ne amma ba su karanta littattafan shi ba haka kawai suka ji ana zagin sa su ma sai suka bi suka ji an ce biyawa ba mutanen kirki bane su ma sai suka bi suka yi kai amma in ba haka ba littattafan Muhammad bin Abdul Wahab duk suna da kuma ana buga su wanda duk yake so yake Muhammad bin Abdul Wahab baya san waliyan Allah ko baya san annabi ko baya san a gidan wa iyaye ko baya san kaza sai ya kawo nasi sai cikin littafin amma malamin da ba ka iya kawo ma nasi shi cikin littafin ka sai shi ai wa hajiyawa wani ai ya waliye ne ai ya annabi ne su ka san maki wali idan ka ce kar ai masallaci a kabar wali sai su ko wali ka sana kai kuma ka kafa wuta da hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai masallaci a cikin bura haka ka faɗa sai ce kai waliyin ne ke saka hana ai masallaci a wajen idan ka ce kar ai ta wasu sai da abin da ya halitta wajen ce kaki kar a yi tabarruki sun ce kaki wali sun ce to makiya wali haka suke ta zage muhammad bin abdul wahab haka zage shekul islam ibn tayyiya da suka ce kar a yi tawassuli da zatin annabi dan annabi bai ce a yi da zatin annabi da zatin sa ba an yi tawassuli da da su a lokacin rayuwarsa sun ce to ka kaki annabi da ka hana a yi tawassuli da haka suka fake to a ga da suka yi zagi Muhammad Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab amma su wanda ya karanta Al-Ghazali suka fansu nan karshen son annabi a duniya Ibn Taymiyyah lokacin da ya zo ya lissafi yace as-saribul masdud ala khatim ar-rusul shi da kansa yace zaran suka bi akan masu zagin annabi shi ne wani dan bid'a da muke da shi a Kano yake wai ibnu tabiya ya wani littafin da wai kafin ya lalace wai daga baya ya lalace kun duki ba da shi ba a mutu dai kaga shi wanda baya san ka ko ruwa ta fara sai ka da ku to shi ne illar su amma da ta kadan shi Muhammad bin Abdul Wahab da kitabu tauhid duk ba komai a cikin littafin daga Allah ya ce annabi ya ce farkon littafin hukumar ba babu da yake bismillahir rahmanir rahim sai ce kitabu tauhidi وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقد ثبت في البخاري ان من حديث معاذ بن جبل انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فساله اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل yace akhara jahu wa bukhari sun kuruto an kare babu sai wani kaman babu ayoyi ne hadisi shi ne da ta kan cikin a kai في كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجاهلية تصور في تقول من يمن يمن تسكينا ما تدري التفكير التفكير أثير النبي قالوا أن الأثير كتاب وفي أثير من هو نور الكتاب ما هو هنا جلال يأتي كتاب سيئة أنا أيضا كتاب من شاء أنا سيئة لأن الكتاب سيئة من شاء النبي إذا تسيب أين كتاب الكتاب لا تتجمع لك amma wannan shi san Muhammad bin Abdul Wahab abinda kawai za mu